Genesis chapter 1, verses 20 through 23. ויאמר אלוהים, ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ, על פני רקיע השמיים. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, ואת כל נפש החיה, הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו. וירא אלוהים כי טוב. ויברך אותם אלוהים לאמור. פרו ורבו, ומילאו את המים בימים, והעוף ירב בארץ. ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי.